kantu berri bat eh, mundu frankofono hortan, eh, baina ez edo zein kantu, aktualitateari lotua den kantu bat egia erran. Artista bera aktualitatetik urrun zen aspalditik, naski, behintzat, espadut eh, ere sobera segitzen musika aktualitatea frantziar mundu hortan, dutzen zait aspalditik ez ginela ikusi, Francis Lalan! is back itzultzen da kantu batekin eta bideoklip batekin, ez edo zein bideoklip, kits batekin, alta ez da kantu alegira Francis Lananek, eh, la, Lananek, Lalanek barkatu proposatzen duen kantua, Baina munduaren onerako da edo bederen egoera larri bat salatzeko da, errefusiatuen egoera salatzeko eta haien laguntzea ezin bestekoa dela kantatu nahi izan du Francis Lanan Lalanek, ez da erreskaitia. Francis Lalanne, plus jamais ça kantuarekin. Chante ces mots d'enfant À vous messieurs que l'on nomme grand Quand on est grand on ne peut pas ne pas savoir. Savoir ces femmes et ces bébés qui nous même plus d'eau pour pleurer. Le savoir et faire comme si les aider n'était pas un devoir. Car il y a assez d'argent, assez de terre et pour qu'aucun ne soit jamais chassé du monde où il est né, car il y a assez de temps pour que demain soit maintenant l'univers dont tous les hommes ont toujours rêvé. Bo, ezin kitaz de utziet kantu guzia utziko, Senditzen da hor, uh, unki adela Francis Lalan, uh, gaur egungo egoerari begira. Francisak aktualitatea baliatu ote du bere buruari publiztate pixka bat egiteko. Ez, nire ustez zinez zintzuki ari da Francis edo bederen kantatzen duenean sinesten du eta hortako txalo bat egiten aldugu. Olako kantu baten ateratzeko hausarta izan behar baita. Natzen notciela ere bideo eta be Francis Lalan eh, beharretan diren jendeak laguntzeko presta agertzen eh, bada, ez dira denak ala interneten justuki eh, orain dola erdi bat ikusi dudan bideo bat. Uh, Saint Martin, nola deitzen da erria, uh, Saint Martin der errian, hor uh, leak uh, etxe baten aintzinean bildu dira, oso batetako biztan leak, entzuten entuzi oiuak eta be, etxe batean eh, bizi instalatu diren batzu eh, batzuk kanporatu nahian ari dira. Eh, txabola erri batean instalatu ziren jom batzu eta kanporatuak izan dira txabola erri hoietatik eta beraz etxe huts batean instalatu dira. Eta oso hortako jendea beraz hor bildu da zati bat behintzat kanporatu nahian. Egan behar da hor artean ere elkarrizketa bat zu saiatu direla bideratzen hor baitziren ere hala ere eh, familia horren babesteko pertsona batzu ez baitira denak kanporaketaren aldekoak. Pourquoi Bideo bortitza eta bukatzen dena beraz eh, poliziaren etorrerarekin eta eh, bertan bizi ziren eh, familiakoen kanporaketarekin. Telebista putz, utz, Bostak eta mekadira eta laster gurekin izanen dugu gure gik berria jota behuari 0 zero zazpideitzen dena mundu hortan pixka bat ikusteko zer pasatzen den bainan lehenik aktualitatean gaur sare sozialetan bi arrazoinen gatik kup alderdi katalana alde batetik haien kampaina bideo berria gatik eta hori laster aipatuko dautziedana bainan bestetik Twitteran izan trukaketa baten gatik Ana Pastor, kazetari espanol fama famatuak txio baten bidez errandu Fernandezekin ados egon ala ez plazera dela bera izketan entzutea David Fernandezetaz ari da kupalderdi ezkertiar eta independentista Ko kide famatuaz eta bere mezuari erantzuna izan du Jimenez Los Santos idazle kazetari espainolak azpimagatzeko tendentzian eskuin muturreko gisa ikusia dena Los Santos txio baten bidez erantzun du Ana Pastori nola erraiten altzuen olako zerbait Arnaldo otegiren gidari izan den pertsona bat entzuteak nazka eman behar ligiokeela eranez. eta ironiaz David Fernandez Fernandezek beraz Twitterren berak ere erantzun du, diputatu oiak kritikari erantzun du, ote gidari izaiteari bereziki, ez dut gida baimenik dena dela otegi askatu. Hala zer gertatzen den ere sarean batzutana. Eta bideo bat erramezala, uh, eh, kup alderdiak hilabete untan iraganen diren hauteskunden Kataluniako hauteskunden bideo bat atera du, zazpi minutukoa gutxi gora bera, irudira kamioneta batean, gune galdu batean, panan erortzen da kamiona eta atera bideak. Sekatzen dituztelarik gogo eta politikoen metafora bilakatzen da, azkenen haien uh, eh, beprograma edo haien helburuak ere ateratzen dituzte metafora fura hoien bidez. Del nucli radiador, eh? Què li passa a la furgoneta? Que s'ha espatllat. Això ja ho sé que s'ha espatllat. Error del sistema o què? A veure si especifiquem una mica. Muesta eh, aipatuko katalana espaitut osoki mintzatzen, aldiz bideoan agertzen den Antonio Alderdiko kideak, eh, be, zagutzen duzi berdin bistaz, musikaria da ere, Antonio Baños Kup Alderdiko kidea, eta kantaria Los Carradine taldean ari da, hemen haien kantu bat, La clase Obrera. Baby. superestructura, alienación. Todo esto pasa más fácil en un gran centro de red. 1945 года в Москве состоялся Международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал – Los Carradine taldeko kideak la klase obrera kantuarekin eta erran bezala beraz talde hortako kantaria Antonio Baños kup alderdiko kidea ere eh, katalan eh, alderdiko kidea ere eta haien eh, kampaina bideoan ere agertzen da beste gisa batean beraz politika lanetan hitzeman bezala orain kronika berria Eta erran bezala, kronika berri bat eh, internet munduan promenatzen girelarik ezinbestekoa da. Gure artean gik bat ukaitea, ni espainiz biziki ala eta orduan gurekin ukaren dugu, mentxe hitz eta putzen, jo warrior zero zazpi! Atxaldeon? Hei, atxaldeon, yep, iep <laughs> bon, ez gira, irriz rasiko zure izanakatik ez dugu saiaiko lako izen batu kaita, ez da egazko izen bat, pentsu dut, jota be, warrior zero zazpi? Uh, pseudo bat, pseudo bat, bai. Kontortraiken asintzarek hartu nuen lehen pseudoa zen eta gostik pixkat fama hartu baitut eh, pseudo horrekin, hori atxiki dut. Hori da internet munduan, eh, anonimotasunak ekartzen duen alde hon hori da, izenak, munduak, eh, pertsonaiak kasmatzen aldira, Counter-Strike, bon, ez dut zen egia erran, baina egun <coughs> batez aipatu. Noiz ez nitaz eh, trufatu ene ustez ez naiz bakarra kasu hortan. Jibe edo Jotabe Warrior 0-zazpi, zure laguntza beharko dugu gauzak obeki ulertzeko mundu virtual hortan. Uh, orduan aktualitatean den gauza bat aipatu behar dugu ala ere. Kinota, keinota. Kinot, bai. Kinot keinot, ireilaren behatzian aurkeztu zuten atxaleko zazpitan xagarraren eh, kinota, beraz. Bai, xagarraren kinota eta desastre bat izan da kinota. Berriz ere, mundu konektatuan, apelen kinotak beti ahabos hainitz egiten duen gertakaria da, aldi guziz bezala, baina badoz zonbait eh, denbora, Ez daukula pitsik egartzen keinot horrek. Kinot, keinot, keinot, keinot, keinot, keinot, keinot, keinot, Zer da keinot hori? Keinot. Ebe, eh, horiek dira presentaketak, apelen presentaketak, eh, Steve Jobsek eh, abiatu zituen presentaketa horiek, estrada baten gainean, non erakusten zituzten, e, e, objektu berri guziak, material berria, logizial berri guziak, eta hori guzia sekta handi baten aitzinean Apple zalen sekta zozoki txarotzen edo zain berrikuntza jaga justel bat ere txarot rezakete hori Bo, me uste dut ez duzu maite besterik ez? Ez duzu maite ez duzu maite? egia da alde batetik erten alda bai Apple ainitzetan bidea du tendentzia markatu duela merkatu diktatzen du nun baita ba, iPhonea da horren adibide garbiena 2000 eta zazpian sortu zerarik Kriston iraultza, ados Mm. bai. Berba emik egin da erantxaren <laughs> ganat. Nintzen, 2008. Ba nien uh, iphone ez, ez dut uste eta gaur egun uh, gabe bizine izan. Ez, baina nadoz gira telefona bat uh, pantaila osuki taktilarekin. Ah, hor zen eh, lehen aldia. Eh, lehen aldia, bai. Taktilarena? Bai, Horako pantaila bat, multitouch bat. Multitouch, <laughs> zer multitouch. <laughs> Betaktil bat edo nun eh, zapatuz, eh, hainitzeriekin uh, zapatuz ere diferentki ah. reakzionatzen duena, bai, adibidez, zoomatu bi eriekin, pintzarekin. Ah, Gero, tabletak. Mm -hmm. Ziren iPadak baino esereno. ateratzen da, paf, denek tableta bat behar dute. Zubo, zu tableta? Badu tableta bat. Baino, biga? Biga, ez da iPad bat. Biga, eh? ordurari konektatuak, mm? lehenago baziren. Abai. Ah, zituen erosten. Apple Watcha presentatzen du Appleek. Jaz, pam, denek dute bat. Bo, naizta hori pixka bat uh, eh, dura bat emaiten alden. Asiren bizkiuntza hasi ziren saltzen, baina ahuntu apaldu dira iduriz eh, azken irabetetan. Zerretzen. zerretik olako fama du beraz apelek? Be, zenako olako fama. Bon, be, lehenik dizaina biziki landoa dute. Jamerda eh? merda itxura biziki landoa dela bai produktuarena, bai kartoinarena berarena. Eta bai zu ze garrantzia duen. Kartoinak solarazten du? Ba, da, kartoinak, dena da, ingurumen eh, oso bat, eh, polita. Horretan zira, iPoden lehengo afitxetaz? iPodak. iPodak, bai. Ziren itzal batzu, eh, iPod bat eh, gainean, eta dantzaten zena. Bai, musikan zuteko. Ah, horrena izpubistatetaz, telebistazoiten bai. jelari mm, Bai, bon, pertsonalizazio gutzi da, baina, egin da, funtzionamendu akats guti direla, azken publizitateetan, adibidez, hori hainitz aipatzen dute bai materiala eta bai erabiltzaile sistema, enpresa berak ditola egiten, beraz egokia da eta materiala bere obrenean erabiltzen du. Ejan behar da hori guztiak laguntzen dora komunitate, sentimendu, azkar bat apelen inguruan, produktu karioak, eta bai, senditzen Kario zira... Kario mm, Bistan da, bistan da, autoekin egauza bera da, senditzen zira, marka bat lotua, hain ditxo zahiozu, nora ez, eta ingurumen etxiare proposatzen dute, marka hortako behar berdira, bistan da, apple bakarrik Apple joiten da, iTunes duzu erabili, eh, usaiak sortzen dira, ingurumen etxi bat da, eta beraz, senditzen zira, komunitate bateko, partaide bezala pixka bat. Egiten dira horiek kontsumintzaile fiderak. Pertsonalitaterik gabekoak dira hor, beraz, maketan sartzen hori da egin Ez, ez dut hori egin. Pertsonalitate gabekoak. Ez, baina, uh, eh, bai, wala, <laughs> pertsonalitate gabekoak. Ados! E, bai. Hitzetapu. Bon, eta horrean, keinota hori zer ekarri du? Usaiako meza handia, eh, estradan eh, beraz Tim Cook eh, apeleko presidenta, bai. iPhone 3D Touch. Leno Steve Jobsen. Leno Steve Jobsen, rip. Beraz, hori da Apple Watchetan bezala, erren baita, pantaila unkitzen duzulaik, unkitu edo zapatu, ez dela interakzio berdina eginen, pantaila taktila bat, bai? Baina zapatzen aldera, gune batzutan, edo zein gunetan zapatzen alda, egiten du klika bat bezala nahi bat duzu. Ah, luzaz Apple uzkur egon da, biziki olako gauzeri, gauzak simplifikatzea baitzen beren helburua eta beren kredoan, baite, eta eh, hor gauzak gehituz ez dakit indarra irabazten duten, eta en ustez alde txagera eta edira gauzak pixka bat komplikatuz. Telebista? Telebista, Apple TV hor ere animaleko iruzurra enegatzen, eh, ene ustez. Berrikuntza handi bat bezala orkestua da, baina jadanik existitzen den gauza bat da. Nahi baduzu interneten abonamenduarekin diren uh, telebista boxa horiek. Ebe, ez dute gauza hainitz gutxiago egiten, eh? eta horiek kitorik dituzu. Zure abonamenduarekin, hor, egon eta behoita amak, euro behar duzu pagatu. Furia, mm, mm. furia. badinak emanen du. Gainera, iruzurraren gailurra, ze izan da, jokoak presentatu dazkigute, apel telebista horren gainean. Jokoak, bai zuzer ziren jokoak. Eh? Lapin batek behar zuen bidea trebeskatu. Eta? Super! Ebe, ebe. Laten oita amak amakadan, bat ziren joko interesgarriagoak jadanik. Ba, eta, zein dira martxan diren jokoak telefonoetan gau errigun, kandik eta zakitzer, uh, eh, zute gauza ondirik balio? Ba, eben, ez, da, bilpen berdina, sailunaren erdian zirarik telebistaren aitzinean, edo, uh, ez dakit autobus batean zirelarik, edo, nunai, uh, eh, bos minutoko tartea duzulaik. Ba, untsala, naturarekiko ere respetu bat, lapina mm. behar da mm. kasuin berda, ba, berba, vegetarianoak ere bilakatuko dira, horren biltzaileak, ez? Nok daki, <laughs> nok daki, da, antziko dute jatea bai. <laughs> Keinot, delakoa beraz, eh, gure eh, jotabe warrior zero zazpik ez du bat ere maite. iPad Pro ere, behar da, doidoia aipatzeko. Bota? Stile batekin, edo xiri edo makiltxo batekin, kargatu behar dena, super. Eh, performantea da, dos, fite hartzen du erantzuna. Baina, bon, Steve Jobsak beti eh, kanporatu zuen estilearen ideia hori, eta hor behiz ekartzen dute mainaren erdirat, ez da, sekuran, martxatuko! <laughs> Badea aplikazio bat uh, beharrezkoa iduritzen zaizuna, hor, aipatzeko. Aplikazio bat beharrezkoa, eta hor ez gira bakarrik iPhone eta Gienko amile esker, eh, mintzatuko gira, bai iPhone, bai Android, Windows Phoneetan, iruetan baliatzen dena, eh, Waze deitzen den eh, aplikazio bat, Blackberryetan, Ez dakit. Uh, Waze zer da, Waze da GPS e, parte hartzaile bat, e, erra nahi du, bakotxak uh, ekartzen ditula informazioak GPS hortan, GPS mapa hortan, trabak ikusten bale madira bide bazterrean, hop, ez hartzen duzu, hor ikusi dut auto bat, uh, istripu bat ukanduena, edo hor ikusi bat. dut lapin bat, ari zena trebeskatzen, bere pastena rentxeka biantzena, baina, bon, ez da martxatko, beraz, ez da, gehiago izanen, lapinik bide bazterret, polizia auto bat, ere, seinalatzen duzuna, eh, edo zein gauza. Eta beste gauza bat ere biziki interesgarria, zure GPS koordenatuak hartzen ditu, bere ikusten du, eh, leku batetik bestera joaiteko, zomat denbora emaiten duzun. Super, ordean, uh, eh, ahunt zainduaz ira, uh, Waze deitzen den uh, hori esker. Ba, mehara zer duzu gordetzeko. <laughs> Dez, bestu denek jakin nun promenatzen izan. Eh? Egia da, egia da, hori da dela aplikazio guzi muga, GPS bat beraukaitak telefonaren gainean ekartzen dituen mugak, baina hor biska bat eh, manera honean erabiltzeko um, da partekatzen dituzula zure datuak mhm. beste erabiltzaileekin. Beraz, jendek ikusten dute, nun diren zailtasunak, nun diren eh, auto autolejoak eta aplikazio bikaina duena ebe kontseratzen dauzkizu, beste bide batzu bide mhm. laburena, beraz, batzutan, ebe autobidea kokatu delarik, ebe bide ekipetaik pasteak, ebe erretxago da, eta berak eh, laguntzen zitu horretarako. E- horrek ezan nahi du, uh, e, otoa gidatzen ari zirelarik, behar duzula telefona hartu, eta suekatu zure aplikazioan, erran, e, bon, polizia horren txetan ikusi dut kasu, edo kasu lapiemat horren txetra beskatu duen txegur familia giberetik ginen da, eh, lan da. xaba. Badira, zonbait, gauza, telefonak atxikarazteko autoetan, Egan behar da, sekuritate mailan ez duzula informaziorik sartzen al autoa espalin baduzu gelditzen. Ah. Edo espalin baduzu bai estatzen zirela gideariaren ondoko pertsona. Bo, bo. Fede, honaren gainean eh, jokatzen da hori, mhm. galde egiten dauzu, gidatzen ari zira, erten bai, ala ez. Ados. Sartzen baduzu bai, ezin duzu deus sartu. Ados. Sartzen baduzu ez, bo, sartzen alituzu gauzak. Oase, mm. deitzen. Oase, Waze. Waze, oase, euskaraz, ubebikoitza, az eta e itetapu Bo nostalgia momentu bat bukatzeko? Nostalgia momentu bat, arantxa segurniz, zu ere hortan uh, eh, unkitu asenituko zirela Emessen, erabiliduzia MSN, txatatzeko, txatatzeko gune famatua Horretzen zira logo polit hortaz Logoa? Zer zen pinpirin batez? Uh, pinpirina baino lehen, baziren bi pertsona bat urdina, bestea berdea Hora itzulikatzen bai, bai, bai, zirenak. Horrein naiz, horrein naiz. Bikasko pelatu, horpegiri gabe, Bizkiboita. Generorik gabekoak. Generorik gainera. Horrez dakit, horretzen ziren, gazteginen denbora hartan, ze, ze efetua zen, uh, eh, emezen era joa Eta musiken bidez, behar bada, horretko gira hobeki, anora ah, iten zuen, eh, pisten zerarik, emezen. Ara, sartu egira emezenen uh, eh, itxaso zabalean kure eh, kontaktuak agertzen dira, zoin diren konektatuak, zoin ez diren konektatuak, eh, eta hasten algira, nok baitekin txatatzen. Ah, ah mesu behi bat, bikain, beste bat, beste bat, beste bat. Bai, bikain, mesu behi bat parekoak eman duena. Eta hori jantzira, zeidazkera bitxiak erabiltzen genituen? esiak egiteko dolarrak, eak egiteko euroak, edo zain eh, ah, bon, <laughs> karaktere berezi erabiltzen zen eh, zure pseudoaren ezartzeko, zure mementuko estatua eh, ezartzeko. Be, nahi bozu jakin horrekin ikasi dut teklatu batean e, idazten. Ah. Eta hainitz, ikasten eh, Ez duzu idazkari kurtsuak hartu. Baina hor ere erabiltzen Alako laburdura bitxak, lol, MDR, PTDR. Ika, euskaldun entzat, irizkar kailaka, hori mhm. Ez, yes, hori ez dut, eh, nik berrik ito eskubritu dut egia. Bai, besterik, ere, bazen, gauza, terrible bat. Zer da hori? Wiz bat, horretzen zira wizetaz. Wiz bat, ez arzertzen, zure pantaila guzia, alde guzitzat. zen, uh, garbitzeko makina baten ez horreza bezala. Uh, eh, parrikoaren kakinazteko etzen gauza oberik. Beharrik, noizpait, mugatu zituzten, bost baino gehiago ziren egiten altsegidan. Gero blokatu zen, bainan batzuek, atximantzuten, eh, parada, hori... Uh, Piratak. Piratatzeko, eta... eta hori guzia, denbora galtzeko ezin duzu bestekin mintzatu eta zure internet konexioa gelditzen da, zure itamek berbaitute telefonatu eta zu interneten zireno ez baitute telefonatzen al eta hor, zoin gaizki giren. Beste teknika bat ere bazen, dragatzeko teknika? Ha, ah, zer zen? Horten zira, nola egiten zen, konektatzen ginerarik. Ah. Hala. Hor, norbait konektatu da. Eta ontsa soiten baduzu, oh, ene bihotzeko pinpirin pamparada. Eta beraz, <laughs> edo ez da pin pinpirin panpara, beraz ez dako zuk asumaiten. Baina nini konektatu berria, nahi dauzut zuri oartarazi zinez hori izala, beraz egiten dut, dekonektatzen iz, berriz konektatzen iz, dekonektatzen iz, berriz dekonektatzen iz, oian, tin, tin, tin, tin, tin, tin, oian, zuen nahiz pet jonen eta... Wiz, wiz, bat, eta bilakatu ginen, bizki aspergarriak eta mutikoen artean, bukatu dugu Counter-Strike Counter-Strike partida bat. Mil esker, JB Warrior zero zazpi, hainbeste informazio interesgarri eta geek eh, mundu hortan eh, murgil arazirik. Ondoko aldi arte? Eldu den aldean Netflix aipatuko dugu. Net. Net. Netflix. Hori asamakuntza bikaina. Eta laster hitz eta putzen, bainat laguriri hitza bere iritzia maiteko, eta Roland Barth zena dazk idazlea zena ipatuko dugu, bai honan omentzen ari dira, dola u, eun urte sortu zen idazlea, irurogeita lau urtetan zendu zena, baina nor zen Roland Bart, Lucien dena erranen dauko, mementuz bostak euskal irratietan, berriak zurekin maite pai Arreste hunen zure gusiera. Alerta Julian departamentiara txunta arte, egun aize buhada askara izan dia, egun eta lautan hoita gana zazpi kilometra wenian iratin goizuntan, biarno espaldian dia bereziki txezak izan, hegatzak jamanik gune maitetan edue, zuhaintzeak luriat erorik. Itxasuko trinketan afea ausitegian aztertuik izanen da, hoizak inazik izan da herriko kuntxelian, herritar somaitek ez dihun hartzen, josteko presiua, France Domen erakun erakundeak, bere hun eta berogeita hamar mila eurotan finkatuik beitu eta herriko itxek aldiz, lau ehun mila euroetan Yoshi nahi beitu, prefetake jakin azudu Yosketa geldiazteko ere fere bat pausatu diala, bai eta e afea hau auzitege zitegi administratibo alat jamanik izanen dela. Errefugiatien krizian edo aferan PNB alderdi politikoak eh, pegageri luze bat plazaratzen du eta Europan joka moldiaz beikusteko manea ebai eraiten e PNB ustez Europako herri hunkitzen dutu eta Europa mailako larialde eta luzako neuriaka hartu behardia bat eginez eta batasuna jaiki balorreekin gizatasuna eto e Eta itxasuko herriko kuntxiliak eseskoa eman du sudmin egin nahi dien urhe miaketai herri ergalteginik zaie ben iritzia, ben askenian prefetak du erabakia hartuko. Pelota salek xari seietan hitzordia die xaran, eh, plikaleaketako finalaikin Lohan Lambert eta Rizmendi alde batetik hospital eta uh, eh, dukazu bestetik ondoko hitzordia beriekin xari seietan. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita. nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat. Postegununtan Jokozkan posaioan pilota eta errugbia aipatuko ditugu. Mauleko errugbilariak bi partida galdu dituzte jadanik eta sasoin zail baten mentura dute. Julen goia jaz behon aurten maulen eta gien girez izanen dira gure gomitak. Bigaren zatean pilota zariko gira usaiako arrakasta bildu du aurten ere Siberoko plazalasoko lehiaketak finalak igande untan izanen dira urdinak ben, alen mugurdoi eta jagorekin mintzatuko gira gai hortaz zuek ere parte hartzen alko duzue, zuzenean 0 bost bost behatzi, bi sortzi, bi behatzi, zazpi telefonora deituz, edo e-mailez jokoskampo abilduak euskalegatiak puntu info, Twitter konduaren bidez ere jokos azpikomaga kampo. Jokos kampo ostegunetan, zazpitatik sortzietara, zuzenean euskal iratietan. Goizberriko gomita zuzenean euskal iratietan. Euskal presuen bageatzeari buruz, erritar jardunaldiak izeneko gogoetaldi antolatzen du bagoaz kolektiboak larun batuntan, bai honako lan burtsan, ostegun untan hortazariko gira bagoazeko Emili Martean eta Alice Leisiak ezagarekin. Galderak egin, goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz prentsa ipatzeko tenorea hitz eta putze mankizunean, berriarekin abiatzeko uh, otxandioko atxiloketa gaina gusi, aske geratu dira otxandion atzo atxilutotako laulagunak, bermerik gabe, baina inputatuta utzi dituzte aske, uh, lutsia uri goitia errikideta eta komilitanteari omenaldia antolatzea eta terrorismoa gorestea leporatzen diete, urigoitiari eh, uri goitiari biktima izaera aitortu dio Eusko Jaurlaritzak bere udal erretratuen mapan uh, beraz horren gogoetak ebre eh, irakurgai berria puntu eusen bestalde politika gai bat eta topaketa bat eh, urkulu eta barkosen artean irailaren hogeita bostean elkartuko dira beraz Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako buruak eh, izketan aritzeko pentsot gauza unitz baituztela elkarri erraiteko. Argian eh, Euskal Autonomia Erkidegoko politikaz ere Espainiak estatutua beteko balu jaurlaritzaren aurre kontua bikoitza litzateke. Espainiako gobernuak Gernikako estatutua ez bete izanak galera ekonomiko handia ekarri duela salatu du Euskal gobernuak, xetasunak argian eta hezkuntzako lan eskaintza publikoan berreundik gora lanpostu sartu nahi ditugu. Nafarroako hezkuntza kontseilariaren hitzak dira hemen, Euskal Herria irratiari elkarrezketa eskaini dio eta argia puntu eusen ikusgai duzue. Eta argia beti, uh, Frantzia aipagai, lurrez ere eraso egin joke Frantziak siriari, siriari lurrez eraso egitari irikidizkio ateak Frantziak, Armak, prestatzen direla Frantziaren aurkako atentatuak eta defentsa kolektiboan esku hartuko dutela errandu Manuel Valls, Frantziako lehen ministroak, asamblada nazionalean, betxudut, hola, beraz, bakea ekerriko dutela ere bertan. Eta argian ere eh, bideo bat, zer da argia zuretzat irakurleen iritzia bildu du argiak, argia egunera deia luzatuz, asteburu untan, irakurleei, gertu edo urbil senditzen dituztenei, erri eragilei, hau galdegin du beraz argiak, zer iritzi duzu argiaz, batzuek bideoz, erantzunute batzuek idatziz, irakurgai eta ikusgai dituzi argia puntu eusen. Otsan dioko atxiloketak azeta puntu eusen ere aipagai, atxilotatako lauak beraz aske gelditu direla azpimarratuz, eta beste gaietan kazeta puntu eusen, baita media bazken ere gliseguna. Glisegunean lehakirolak Euskararen alde, aurten ere itzorduna gusia duzie haste buruntan igandearekin, glisari lotutako eh, beraz kirol guziak Euskararekin ustartuz eta gozatzeko parada beraz igandean eta Euskarazko erakasleak eska Ipar Euskal Herrian tituluarekin atzo ipatzen ginautzen EEP eta Akitainako Errektorearen arteko prentsa horrekoa aipagai ekazeta puntu eusen eta behorre ilotzen aldugu ere garapen kontseilua erri elkargo bakararen aukera historikoaren alde kazetan ere lehen aldikotz garapen kontseilua erri elkargo bakararen garen alde agertu da eh, beraz hortaz ere xetasunak baditu zien eta media bazken beste artikulu bat Facebooki buruz, Facebookek eh, plantan emanen du ez dut maite uh, opzioa, hori garen dugu, eh? atxegin dut, uh, klikatzen handuzi gaur egun, baina ez dut atxegin ez da klikatzen al eta iduriz hori plantan emanen dute media bazkek aipatzen duen gaia eta doziar berezi bat ere uh, musikaz rock school de l'underground rock school doziar berezi bat ere irakur duzie musikari buruz Eta eh, Frantsesak frantxesak, eh, frantsesak prest ote dira, hogeita bost orenak eh, bertan beherea ustea, ez da delarik beraz hogeita ma orenen sistema, galderaiten uzidu eztek, eta bestalde refusiatueri agera frantzian berreonta borritamar milioi euro uh, ateratzen ditu beraz bere moltsatik eh, frantziak uh, antolatzeko pixka bat urgentziazko agera hori beraz hori uh, aipagai setasunetan eta haize bortitzak ere Pirineo Atlantikoetan mendietan euntalarroita mazazpi kilometro ordu arte senditu direlarik. Laster Lucien Txezareta gurekin izanen dugu telefonaren bestaldean Roland Bart aipatzeko idazle zena beraz aipagai duela eun urte sortu zena eta baionak omentzen duena baina lenik iritzia zuri beinatlar hori. C'est l'or, il l'or, Lors de se réveiller. seigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui. Herri karkasa handi batekin egin dut nik ebai ene sartzia. Bai, untsa herri egin dut igan hastian entzun dudalaik sudmin enpresak edo urian txerkatzeko baimena galte egin ziala urrerik, Erik. segure. Bena behar ilusatu eta harrituik bat Tunis. jakitez ben luran gija sondatuik izan dien habo habosiak, ez jala galto hortako iritzik eman, ben hauan habo, zumaitek zio jelaik zudminek eranik ziala ez jala kozatuko, beraz, eraiten bazin, sin hesten ziala. Hurun txerkatu gabe, jakiten da, urrearen txerkatzeko ikertze edo bilatziak eh, bekosaduak ekarten dutila. Nape freatik izeneko hur erreserbak, hatsa hartzen dugun aidea preforsta, edo wano, hunen txerkatzeko gastatzen den animaleko hurzionia. Lura beharko da hurreztatu, nahi bada nurbait hurreztatu. Jakitez hurra hurrea datekila ondoko urtetan, niago afea huna denez. Bref, hunen txerkatzeko merkur edo zianur du sodioma baliatu behar da. Izenak beak lotxasten nahie, eta askai tenue huntan ez nisegurzieke zien hauren kornflexekin nahasi nahi dututziela. Sibiuan, hurrezgia abeatx, bena la raskeneko frutunek interes handik, badugu jale, jadanik halako aizobat, bat, uste behizian halagizako lurpeko abeastarzunekin bebizia hobetuko ziala. Emplegia segurtatuk, ekonomia builtatuk, hots frantsesez eraiten den bezala, urrezko, urrezko koskoiak. Hoi da, lakeko gunia murenk zen altesian. Han, gaza bezalako energiak kausitzen dia, bena gaja beno habo, kosadoa eta sekunan ez dien deja gertuko undarrak ediaiten ahaldia. Oai, emeki emeki jentiau hartzen da, min bizi eta gazten hiltzen heina bestetan beno dela, enpresek ben erana ez diela errespetatzen, politikek ben lana ez diela ez egin, ez egiten, eta ez eginen. Bada, ata, untsalaz prinsipio handi bat, eta huni bermatu behar lizatina, legen abea. Prekozione izeneko prinsipioa. Bena hunek, ez tui huai demje karten. Il en manque une. Vous êtes sort Tout à fait sort Ah oh, ben ça alors Regardez sous le lit. Beñat lagurri, mil esker urrea beraz hemen gaindi, ea gukereatxe maiten dugun orzoko batean. Urrea beste norbait etorri eintzin gure urrearen seka. Musikaz... Uh, Itz bat, uh, eh, literaturan sartu eintzin Lucien Cesarretarekin Roland Barth aipatuko baitugu. Gaur eh, Jazz Panafest uh, festivalak argitaratu baitu bide afitxa, beha sainen urriaren ogeita iru ogeita lauean. Oren talde guztien izanak ez da uzkitziat denak inglesez dira, ordean akzentuarekin uh, piskatzaila izanen da The Unfinished Sympathy. The Connection, Fit the New, Trocaderos, beharrik Badela, Borrokan, edo ta Anari, baita Joseba Belenuar Gang ere, Rural Zombie, Everybody Here Wants You, eta bar, eta bar, eta tartean Bulletproof Lovers ere donostiako talde bat. Lovers Donostiako taldea jamezala Jazzpana Fest eh, Festivalean ujiaren hogeita iru eta hoita lauan beha seinen. Eta bostak eta beho gaita sei dira gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Itz Roland Barthes bezala ipatuko dugu gaur, bai honan erakusketa bat abiatu baitute, bere biziaren inguruan, mila behatzen bostean eh, sortu zen idazle hau, eta be horren eh, oroimenez, ere eh, bai honako gune bat, bere izenarekin be, behitu dute, izendatu dute, Roland Barthes gunea izanen da xao plazako gune hori, baina nor zen Roland Bart zelotura baionarekin gurekin dugu Lucien Txezarreta atxalde hona. Bai, atxalde hona. <laughs> Ba, Bai, lotura biztan da, bai, alde batetik, eh, bai unan egon baitzen, biskat hori egiten alda, eta ehortzia delakotz ahurtin, eta baiunaz, eh, eta eskualeriko argiaz, <laughs> mandezagon, testo bizike politak idatzi baititu, biztan da, hemen bai unako publizitatean horretarazten dutena, um, bainan, uh, eh, bo, nik egan ezake, bai una ahas gainditzen duen pertsona bat dela, munduko, eta beriziki frantziako, intelektual moderno handi horietarik bat, eh? pixka bat, Frantziako intelektualak epatzen direlalik, eh, baizu gerlatik landa, bat epatzen da, mhm. baina erran ezake Roland Barthes, eh, beste bat duzela, funtsian Foucault bezalako batekin, dela modernitatearen, gaurkotasunaren eh, intelektual biziki interesgarri bat. Eh? Benen, nuke behar bada, pixka, eh, personalitate berezia izan baitu Roland Barthesunek, bai. eta lotura berezia berezi bat eskolegiarekin zendako izan den hori, eh? Egan da, uh, Cherbourg eh, hirien, beraz Normandiako puntaren puntan, eh? sortu zen, uh, mila behatziunta, bakatu, hama bostean bat duela egon urte, mm eta bere aita gerlan hiltzitzaion ondoko urtean, beraz, ume sortza egon da, eta horrek esplikatzen du behar da, nolako lotura handia izan din bere amarekin, eh? seme bakarra, eta bere ama, biztanda, pertsona horbilena zien, eta beraz, aman horazpeit segitu duz, eta bere ama eh, aita hilondoan dimaitzen bayonarat eta alepulmi horin eh, gaino koparte hortan, eh, piskatzen bernareko kolizioko sartze hortan, etxe bat, etxe bat edarat egintzen hor, uh, desagertua da. Eh, baina gero hortik eh, joan zen endaierat, bere ama, baina eh, endaian sobera turista zelakotz, berak inguratua zelakotz gehiagi, bere ama anrietek erabakizuen ahurtira joitea, hiutan oita sortzian, eta hor, eta baiunan astapenean, eh, bere, bere, bere semiak, holan bartunek, bere bakantzak hor pasatzen zituen, eh, bakantza guziak, zen biztan, guziak zela eskolan zen, lizioan, minen udak eta hor pasatzen zituen, eta ere, ah, <laughs> nituaz ezan hil arte azkenean ahurtin eh, pasatzen zin eh, denbora eta horko midiko baten lagun handia zen ere, eta jamea eta bere ama hil zelarik juten oita hamazazpian biziki hunkia izan zela bat eta bera funtsian laster hiltzen ere, eh, estripu zozo bat, azkenean kamioneta mm. batek eh, eskual klase emaitera duiten zelarik Parisen lehertu baitzin bidian, eta hori mila behatzion eta latan oian, eh, doela, lehre bulta bat oai, eh, oita bat urte. Eh, bon, Holland Bart, beraz, azken batean, eh, biztan da, lotura batekin dela eskolegian, behinan, modernitate horrena eta pentsalari eh, elegante bat eta izan da beti hizkuntzari eh, anitz lotua izan dela. Justuki Roland Bart eh, beraz idazlea, kritikoa ere pentsaketa initz eramaiten zituen irakorketa batzu aipatzen da hasi zela pixka bat sartzen kritiko giro hortan Karl Marx edota Michele Sartre irakurtzerakoan e, bere segida ideologikoki zoin izan da gero, holan Ba, bo, zerbe, ekarpen handi bat eh, egin du nolazpait uh, eh, oi hitz komplikatu da semiologia hori mhm. semiologia edo hizkuntzaren eh, eta azken batean hizkuntzaren eh, komunikazioa alekin eta ejan nahiekin hainitz uh, iskiatu du eta berezki bere ejan egin bere lehen liburu famatua izan dela degre zero de l'ekritur mila behatziunta berroita amairuan egintzuna idazkeraren zero gradua eh. Bo, azken batean, eh, hizkuntzaren erran nahi, ekartzen du gero eh, eh, erran behar da bere ikasketa bereziak eh, semiologia da hitzaren erran nahiaren inguruan nolazpeit eta eh, zentsu horiekin eh, ere mandituela eta horren erakasle egon da ere ekol pratik deot zetu dortan hori unibertsetarari bezala eta bere biziaren azken partea ere mandu Collège de France deitzen den Pariseko eskola nagusi hortan azken batean hor sartzen dira beti Frantziako pentsalari nagusiak eh? eta azken batean eh, onarpena zen pentsalari nagusi horiet kantarik izan zela. Gero, egin ditu liburu biziki famatu batzu, Lampir de Zine, izena berritzere sekeinuak, seinalea, hitzaren eranaiak ertzen da, hori, mila behatziuntai zenoita hamarrean. Gero, behar bada, Ba, uh, <laughs> eskualegitik <laughs> zerbait urbiltasun duena, Zad Furri eta Loyola, eh, Loyola e, eh, inaki eren gure seindo famatuaren eh, izkuntza famatu hori, izki idazte bat izan baita, e, Loyolako inaki hori, mila behatziunta hiutan oita egin zuen, gero liburu famatu bat ere, hitzek azken batean nolako erran nolako mitoak, mitoa, mitologia hori da gauza importante bat, uh, hitzen edo gauzen erraiteko moldea eta mm. ikus moldea gertzen baita horrekin mitologi, liburu famatu bat egin zuen ere, liburu tipi bat, puntxean, eh, irakurgarria dena, eh, mila behatziuntan amazazpian, eta erran eh, behar da ere, gizon mediatikoa izan zen bere biziaren azken uh, urteetan, jamer da gazteik intzela Roland Barthe, hiutan bost urteetan. Oui. Bai. E, urte horiekin egin zin uh, fragment d'un diskur amoureu, liburu bat biziki famatua, elegantea, bere, bere estilo berezia zuena, uh, hiutan oita amazazpian, eta... Bon, beti izan da hor, eh, kasetari ere izan da, bo, kasetari, genizake, eh, aldizkari batzutan idatzi zuela, eta lehenik komba, aldizkari famatu hortan, komba izan zen, eh, jakina kamu eta batzuek eskiatu zuten, eh, gerlatzik landa, mila behatzen da berruta berruta goiti hor gerlatzik landa hor izan zen, beste aldizkari batean ere kritik zinekoan, hor Michel Foucault, eh, beste pentsalari famatu mhm. batzeken ibilizen, azkenean, ikusten da frantziako intelektual berritzailean kapitulu hortan bai. egon dela. Eta bereziki, ba, akizu, frantziako eh, intelektual mundu hortan izan da estrukturalismoa, levistroz eta horiek haintzinatu eh, zutena. Bera, pizka bat sartzen da post-strukturalismoa, <laughs> pizka, uh, mhm. eh, frantzes hortan, pizka komplikatu da behar bada izan hori, baina azken batean, uh, eta uste dut, Roland Bartetik zerbait atxiki behar bada, Da, ba, egungo mundua pixkat, espikatzen duela mundu nahasia, pixka bat hitzen egan nahi nahasi horrekin ikusten dugu mm. hori komunikabideetan, eta uh, aipatzeko ere, bo, ostian ahantzitut eh, aipatzea, egon dela miarritzeko lizua, nerakasle egon da, eh, eta, ere, eta, bo, azken batean gure eskualdea ongi ezakutzen zuena eta egin zuen liburu bat, eh, Lumière du sud famatu hori, eta, azken baiuna eta argia aipatzen du, baina mhm. erran behar da, bo, ez dela eskualtzale mundu urtan sartuko, baina pentsalari eta eh, zerbait hortan egiten duten eri bide berriak ideki dituenak, eta azken batean zergaldatzen handa gehiago intelektual bati, eh? bai. biden eh, idekitzia eta pixka bat erakustia gauza batzu, beste ikusumelda batzu agertzia, eta hori urte dut hortan, biziki, gizon interesanta dela eta mhm. uste mm -hmm. dute, eh? gauza erretxa da, Ez dakit eskoraz itzuri denez gauza hainitz. Uh, eh, Gera, hola zukaipatuz, interes... fenik ez duen ezagutzen egia erran, baina interesgarria maiten du, bere, bere idatziek interesgarria maiten dute eta ba, ba, gogoetek. Ba, ba, ba, ba, frantzian, eh, egungo egunean, eh, bo, filosofo berriak fiskata aipatzen dira, egoera azkina mm hasia da, nun dira intelektualak frantzian haigila, Eh, alako problema politiko, esker eskuil fronte nazional, imigrante saltza horietan, eh, gauza, azken batean, nagusi horietan, eh, nork argitzen aldo pixka bat, behar bada, ez dut janen Roland Barteko giltza berezirik eh, baduenik, baina, uste dut, gauza, interesanten <laughs> argitzeko bidea ere nonbait agertzen duela. Iduriz hor, irakurtzen dut ere, Laurent Loran Bine idazleak idatzi zuen liburu bat, le, la 7e du langaj, eta gaiten zuen berdin baliteik azkela konplota bat, izan dela konplota bat, uh, eh, iltzeko, era iltzeko uh, eh, Roland Bart. Bo. <laughs> Nisten zu jortan. Zedot gehi egiten. <laughs> Ba, Badak izo, bo, buruzela eta karrika trebeskatzean, hor, Kolez de france hori da, eh, Rue des edo karrika handi hortan, <laughs> Parisen, ez uste, bon, hori... Hori da pertsona ezaguna delarik, beti ba, badira komplotak ba, Ba, ba, ba, beti, bakso, zolaren dako hori eranda, kasu hortan iduriz egia ziteken, hor interesa, baiz, drefus aferatik landa, eta hor intelektual batek hitza sartzearekin, menon nera da, bazter egon dela, lere Roland Barthes, bere orduko politika saltzetarik izan, izan da olakorik, eh? Algeriako gerla, uh, de gol, eskuin bataila hori beti izan da, uste dut, eh, aparte bezala nik ikusten dut, hor, eh, argi bat eta fantasia, eta izan biziki bakarra zen, erretin dut homoseksuala zela, eh, mundu guztian ibili da txinan ibili da mm -hmm. berezi batzu egin ditu hortarik izan da ere mahokan eta bo, bazuen pikat denetarik hunkitu du bedan beti mitoa hizkuntzaren plazer horrekin egan ezake. da, beste gauza bat, eh? E, osasuna problemak zituela, eta tuberkulosia ere eukantzuela, eh? etika, egiten den zela eskualaz, eta egon zen batzun, eta eh? eskambonatik, eh? suizan uste dut gehienik. Eh? eh? Eta bereziki, gaztezerarik eritu baitzen hor, eh? ogoi bat urte zituelarik, eh? eta preseski sanatorien horietan hainitz irakurtzeko Eh, posibilitatea okan zuen, eta hor ere intelektual batzuk gutzatu zituen eta jakina eritasun horrek denak onkitzen zituela, eta iduriz hori izan da horatxondi bat, eh? behar bat gure entzule batzu eri badin badira, bide bat da eriderarik lehitzeko, eta gazak sartzen dira molde berezi batez. Mm. <laughs> Kontxailu igukia denez. Eh? Bai. Zara, tuberkulosak zeuraz ere, ekarri dio zerbait eh, Roland Barthi ere. Gauza txarretan beti berdira gauza honak atxeman hortik ah, atera. Ah, hola, eh, ingratzean eh, bezala, baik horri zan <laughs> Hori bera. Roland Barth, beraz, idazle zena, baionarekin entzun meza lotura tipi bat ere zuena, eta honan beraz, bere omentzen hasten dira, hor hilabete untan erakusketa initz ere, bere inguruan, ebe Lucien gogoa piztu piztu daukuzu behintzat eh, gizon hori interesatzeko, mire Bai, izan utza, bestaldi bat arte. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak, Izkutatzen dizkitanean Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin. Zer izkutatzen duen Ez ditanean ikusten uzten Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizeko behatziak terdita. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat. Santa Grazin izanen da xarri Lucia Etxezareta gure bazterrak emankizunean ezutsegin eta bihar goizian aldiz goizberiko gomita norrote. Goizberiko gomita zuzenean Euskal Irratietan. Euskal presuen barreatzeari buruz, erritar jardunaldiak izeneko gogoetaldi antolatzen du bagoaz kolektiboak larun batuntan, baionako lan burtsan, ostegun untan hortazariko gira bagoazeko Emili Martean eta Alice Leiziagezaharekin. Galderak egin goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. eta nik horrekin agurtzen zaituztet eh, eta bihar arte erraiten usaiakoten horietan, bostak eta seiak artean hitz eta putze mankizunaren eta esan nahi baitu zioarrak eh, galderak egin, eh, badirela sare sozialak hortarako, Facebook edo eta Twitteren atxamanen gituzie, edo telefonoz deituz, edo ustaritzeko estudioetatik nahi bauzie pastu ere, ez da problemarik bihar Fred Berruet hor da, eta Fred Berruetek anariren azken diskoa aipatuko dauku. Ea zer dion, nire ustez maitatu du, zakit, ikusiko, bera hori biharriak dugu denanen, ...bostaketa eta hogei aldera hori zanen baita, seiak euskal irratietan.